له ولا شك أن التفكر في أهوال الآخرة هو الضامن الإصلاح النفوس والتغيير الحال إلى الأفضل والعظة والاعتبار باليوم الآخر هي التغيير السلوك الناس وتوقظ الغافلين وتنبيه لمن كان نائم إخواني في الله كتك مامبو أمباوي نكمليش إيمان ياكو الإيمان بيوم القيامة نكواميني سيكو يا الله سبحانه وتعالى amekuweka أبا duniani kwa kumwabudu fahuna amal bila hisab, hapa duniani unafanya ibada na hakuna mtu anakuwa account. Ukitaka faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur, ule anataka amini, ule anataka kufuru, yule anataka kufanya matendo mema afanye, yule ambaye hataki awache. Lakini ghadan, siku ya Kiyama, kuna maisha inakungoja faman ahsana huna, yule ambaye atakayefanya mema huna, fariha hunak, atafurahi huko siku ya akhira. Waman asaa hina, nadima hinak, atajuta huko. So hakuna mtu anakufanyia murakaba, ni wewe peke yako ujifanyie, yani murakaba, ujichunge na uchunge mipaka ya Mwenyezi Mungu kwa kuanza na iman, ukuwe Muislamu because sharti ya kuingia janna siku ya kiyama ni wewe kukuwa Muislamu na Allah hatokubali dini nyingine kama sio dini ya Uislamu. Na mambo ambayo inakukamilisha wewe kama Muislamu ni kuamini mambo sita, ndani yake al-yawmil akhir, siku ya Kiyama. Siku hiyo ni mrefu, yauma miqdaruhu 50000 alfa sana, yani hiyo siku inachukua 50 yani 50 uh, 50000 years. Na hiyo siku ya Mwenyezi Mungu moja duniani ni miaka elfu moja wa yawman inda rabbik ka alf sana mimma taudun, siku moja kwa akhira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miaka elfu moja hata uhukumiwe unaingia jan, unaingia jahannam siku moja, waiyadhu billah, unakaa miaka elfu moja jahannam. Yani al-amr laysa hayyin kama tadhunnun, sio ile mnadhani. Na kabla hata uingie akhira kuna maisha ingine pia inatungoja ambayo inaitwa barzakh. Barzakh ni maisha ya kaburini. Hakuna mtu atajua, anajua ataishi vipi. Angalia yule alikufa Adam alayhi salam, yeye ndio binadamu wa kwanza duniani, yani labda yeye ndiye alikufa wa kwanza ama mtoto wake ambaye aliuawa na ndugu yake. Miaka ngapi wamekaa kaburini? Hiyo maisha ni barzakh, yani barzakh ni baria kizuizi between maisha ya dunia na akhira. Alafu siku ikifika, Allah atatufufua vile unalala, alafu unaamka. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambia watu wake mwanzo kabisa kwamba vile mnalala kisha mnaamka, hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atatufufua siku ya Kiyama. Hata kama ulikufa yani, hukuzikwa ukaliwa na wanyama bado Allah atakufufua yeye ndiye alikuumba kuna mtu aliuliza man yuhyi al'idham wa hiya ramim nani anaweza fufua mfupa na imekuwa vumbi Allah alimjibu nini kwa Qur'an qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra anaifufua yule ambaye aliumba mwanzo haikuwa hakuna mtu alikuwa anajijua eh, hii duniani na mawkif kubwa siku ya kiyama ni mawkiful hashr ni hiyo kufufuliwa Allah amesifu hii hali jalla jalalu kwa Qur'an anasema ya ayuha nnasu ttaquu rabbakum inna zalzalata saati shay'un adhim, enyi watu. Na Allah yukhatib jamia nnas, Allah anaambia kila mtu mu'minan kan au kafira, awe mu'min ama awe kafiri, ama ambaye ameamini, ambaye amekufuru, kwamba inna zalzalata saa ile mtetemeko, idha zulzilatil ardhu zilzalaha, shay'un adhim, ni kitu kubwa sana. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha. Yule mama ananyonyesha atatupa mtoto wake, yule mjamzito ujauzito unatoka kwa sababu hiyo shida hiyo siku. Kisha watara nnasa sukara, unaona watu ni walevi, wanaanguka anguka. Wama hum bisukara, si walevi walakina adhab Allahi shadid, adhabu ya Allah ni kali. Yani hiyo ndio siku ya hashr. Yani Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul innal awwalina wal akhirin, kuanzia Adam alayhi salam mpaka mtu wa mwisho kukufa, lamajmuuna ila miqati yaumin maalum, watajumuishwa kwa ardhi. Allah ataumba ardhi ingine itakuwa ndio ardhi ya mahshar يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا lillahi alwahid alqahar Allah tabaki peke yake na anauliza swali al-inkar swali hahitaji jawabu liman almulku alyawm ni nani ako na ufalme leo wakopi wale wafalme duniani wale walikuwa na kibr wale walidhulumu watu wakina Firaun na wengine na alafu anajijibu lillahi alwahid Allah ako peke alqahar fawqa jami'i alkhalaiq Allah ako juu yetu sote wa huwa alqahiru fawqa ibadihi Allah ako juu yetu sote hakuna kitu iko juu ya Allah jalla e, jalalu kisha Allah pia anasema inna fi dhalika la aya kwa hii mambo Allah anatutajia ni alama na ni muujiza lakini kwa nani liman khafa adhab al-akhirah ni yule ambaye ameogopa adhabu ya siku ya kiyama dhalika yaumun majmuun lahu nnas, hiyo ndio siku Allah anajumuisha watu wote kwa mahshar. Unajiuliza, a watu wote duniani watajumuika aje hapo? Wallahu ala kulli shay'in qadir, itakuwa nyeupe. Kila mtu atasimamishwa, ataulizwa. wadhālika yaumun mashhud, hiyo ndio siku ambayo unafaa uchunge. Kila mtu atashuhudia, wa kwanza mpaka wa mwisho watakuwa hapo, mu'minan kan au fajira, kafiran kan au mu'mina, uwe mu'min uwe kafir, uwe mwema uwe mzuri, kila mtu atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha hii yauma alqiyama kufikiria ni siku shari iko kamili. Wacha vile tunaona shar hiyo siku, Allah anasema yauman kana sharruhu mustatira, shari inaonekana waziwazi wazi. كان يوما عبوسا قمطريرا يعني hiyo اكون siku hakuna mtu akona shughuli يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عائشة رضي الله عنها كو حديث متوم صلى الله عليه وسلم اليسما يحشر الناس watu watafufuliwa urat wakiwa vile ulizaliwa uchi Aisha radhiallahu anha anauliza يا رسول الله arrajul yanzur ila almar'a, mwanaume ataangalia mwanamke ama mwanamke anamwangalia mwanamke mwanamme. Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Aisha, ewe Aisha, al-amru ashaddu min an yandhura ba'dhum ba'dha, amri ni kali kuliko wao. Hakuna mtu akona shughuli na mtu mwingine. Na riwaya nyingine Rasul sallallahu alaihi wasallam alimsomea hii aya, likulli mri'in yawma idhin sha'nun yughni, kila mtu akona mambo yake, kila mtu anafikiria nini huko mbele kufikiria siku ya akhira fi islah nufus lilmuminin, inasuluhisha nafsi yako wewe kama mumin, wa taghyir alhal ila alafdal, ukijua kwamba utaulizwa. Ajabu ya binadamu ni kwamba yeye akiajiriwa, mfano kwa kazi, awe ni accountant, awe ni manager, awe ni nani, atachunga kazi yake vizuri, kwa sababu anajua ataulizwa, hii imeenda wapi, hii imeenda wapi, bali atakosana na watu wengi wewe kwa nini hujafanya hivi? Lakini ikifika mbele ya Mwenyezi Mungu yako sufur, la yuraqibu Allah, hachungi mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa dhalim, yani anadhulumu watu, wa huwa kila dhambi anafanya. Siku ya Kiyama hiyo, wewe kukuwa mzuri kuchunga kazi ya mtu mwingine itakusaidia ile itakusaidia ni kama ulichunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiuze dini yako kwa ajili ya mambo ya matamanio ya dunia. Na pia katika kiama mambo ni marefu, lakini mi nataka kwa muda mchache tuongelee kuhusu mawqif ambayo itakuwa kama second last siku ya kiyama, ambayo ni kuvuka sirat. Hiyo siku watu, na hii ni ya muminin peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya, kila mtu atapita juu ya moto ya Jahannam. Maulama wanasema kwa mu'min itakuwa jamid, itakuwa imekauka, sio moto. Amma alladhi kafara billah, yule alimkufuru Allah anaanguka moto ya Jahannam. Wa yudrabu aljisr, inawekwa bridge ambayo ndiyo sirat, wa huwa ni muttafaq inda jamii ulama maulama wote wamekubaliana kwa dalili ya Qur'an na sunna na ijmau ulama kwamba as-sirat haq sirat kupita kwa sirat ni haki na ni kitu iko hizi sio ngano stori za kitambo makana haditha yuftara sio maneno ya ile stori unasoma kwa vitabu hii ni kweli itakuwa na kila mtu atapita hapo lakini yule ambaye atakayepita hiyo bridge ni mu'min peke yake yule ambaye aliamini Allah subhanahu wa ta'ala maulama wameitafsiri wa huwa aljisru mansub ala matni jahannam ni bridge imewekwa juu ya moto ya jahannam yamurru nas alayhi qadr a'malihim kila mtu anapita hapo kulingamana na ile kitu alifanya faman kana asra fi hadhihi dunya fahuwa asra hinak yule ambaye alikimbilia kufanya mema duniani atapita sirat kalamhin bilbas yani kupepesa tu macho amepita waman abta hina abta hinak yule ambaye alikuwa anakimbilia taa ya Mwenyezi Mungu kwa uvivu ama haswali vizuri afanye ibada vizuri basi atakuwa anatembea akianguka anguka imma ataanguka moto ya jahannam kwa sababu watu ni aina mbili kwa sirat imma musallam yule ambaye amesalimika na kitu yoyote ile alipita tu bila ku, bila injuries na kuna mwingine atapita na mainjuries mingi atapita lakini ataumia lakini kuna wengine yukab ala nari jahannam wanaangushwa kwa moto ya jahannam wa yuadhab mpaka Allah vile atataka akikutoa kwa sababu mu'min mtu yoyote anafaa amini amemwamini Allah hata kaa moto wa jahannam milele hiyo kuadhibiwa ni kusafishwa unasafishwa kisha utaambiwa tibtum fadkhuluha khalidin na mtu akiingia janna hakuna kutoka tena. Unaingia janna, neema, kila neema unaweza kufikiria iko janna. Ile kitu umekatazwa duniani, mingi yao imehalalishwa janna, pombe, kuoa, hata kukaa na wanawake zaidi ya ishirini. Yani hizi pombe nini ni majina tu iko duniani, lakini alhaqiqa sio ile pombe iko duniani ambayo iko na harufu mbaya ambayo haina test ambayo inakufanya ulewe, na pia kila adhabu unaweza kufikiria iko jahannam. Ukiingizwa jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala anaadhibu, anakuadhibu, anakutoa na kubadilishia ngozi nyingine, anakuingiza na kuadhibu, na hiyo ndio itakuwa mtu ambaye atakayehukumiwa motoni milele, ama kama utahukumiwa motoni muakkatan kwa muda fulani, kisha utolewe na katika sirat kuna hooks hizi watu wana kama mfano wake ni kama ile inahangiwa nyama kuna yule ambaye anachotwa na hiyo hook anatupwa kwa moto ya jahannam na Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema inna hadha inna hadha huwa siratul mustaqim hii ndio sirat ambayo imenyooka vizuri alladhi huwa ahaddu min as-sayf ni sharp kuliko ile upanga sword hiyo njia ambao unashangaa watu watapita wembamba wake ni kama wakisu ama adaqu min ashar ama ni nyembamba kuliko nywele yako ile nywele ambayo unashika hivi waman lam yaj'al Allahu lahu nura yule ambaye Allah hajamuongoza fama lahu min nur hana hakuna mtu mwingine anaweza kumuongoza fa idha abaru alayhi ukishavuka sirat bado hujasalimika. Kuna mahali ya mwisho ndio watu waruhusiwe kuingia janna ambayo inaitwa Qantara. Qantara, kila mtu atasimama ambaye amevuka sirat, na hapo ni mahali ya iktisas, ya qisas. Kama ulidhulumu mtu, kama ulipiga mtu, kama ulichukua mali ya mtu, mnamalizana hapo kabla uingie janna. Ikikuwa kuna hadith mbili yote ni imepokewa na Abi Huraira radhiallahu an Na kwa ufupi hadith anasema Mtume aliwaambia, hadithi ya kwanza, tahallalu min almadhalim, malizana hapa duniani na zile dhuluma umefanyia mtu. hadith nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza masahaba, atadruna man almuflis, mnajua nani mtu amekuwa bankrupt? Wao wakajibu ile kitu wanajua, man la dirhama lahu wala mataa, mwenye hana pesa, alikuwa na pesa ikaisha, mwenye amemalizikiwa na kila kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, almuflis min ummati, ule mtu bankrupt katika umma wangu atakuja na swala na haj, zaka, kila kitu amefanya almost 100%. Huyu mtu lakini yati wakad shatama hadha, alitukana huyu, wa akala mala hadha, alikula mali ya huyu, wa hadha, alimtuhumu ambayo iko kwa mdomo yetu fulani ni hivi mzinifu, fulani ni mwizi. Tuhma unatoa tu ulimi yako, hiyo siku inamalizano kantara, inabaki huyu mtu hana kitu, amedhulumu watu wengi Asha, amali yake mema imechukuliwa inapatiwa watu wale wamewadhulumu, inabaki overdraft, yani negative account yake inachukuliwa, dhambi zao anapatiwa yeye, kisha anatupa moto ya Jahannam anaadhibiwa mpaka ile siku Allah atataka atakutoa hapo hapo katika kantara mambo ni mzito katika sirat wale watu peke yake watakuwa wanaongea ni mitume na ile kitu watasema peke yake ni Allahumma sallim sallim ya Allah tunakuomba salama ya Allah tunakuomba salama hali ikikuwa ngumu kuna kitu inaitwa shafaa intercede mtume sallallahu alaihi wasallam atafanyia shafaa watu ambao wanaingia janna waingie uh, waingie janna bal hata mtu alikuwa anastahiki kuingia naru mtume sallallahu alaihi wasallam amfanyie shafaa anaingia janna na kuna shafaa moja siku ya kiyama khas birasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ya mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake inaitwa shafaatul udhma asa rabbuka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Hiyo siku hali imekuwa ngumu, watu wataendea ulul azm min rusul Kuna mitume watano ambao walikuwa ndio mitume bora, walipitia mambo mengi mazito. Wa kwanza ni mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na Nuh alayhi salam na Ibrahim alayhi salam na Musa alayhi salam na Isa alayhi salam, na riwaya nyingine inasema watu watamwendea pia Adam, wamwendee Adam Adam, tuombee, wewe ndio awwal khalq, uliumbwa na Allah na mkono yake. Adam atasema la, mimi naona haya, nilifanya dhambi. Wanamwendea Musa alayhi salam, Musa anasema la, niliua mtu na Allah alimsamehea, aliwasamehea hizi dhambi, lakini bado wanaona haya. Sisi ni dhambi ngapi tumefanya? Ukisimama mbele ya Allah, kuna kitu unaweza kujitetea nayo? Mitume walikuwa wanaogopa. Isa alayhi salam anasema watu waliniabudu mimi Nuh alayhi salam anasema niliombea umma yangu, watu wakimwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema ana laha, ana laha, hii ni yangu, hii ni yangu. Anasujudu kwa arshi ya Allah muda mrefu, kisha anaambiwa ya Muhammad, irfa ra'sak, inua kichwa chako, washfa was'al tu'ta, uliza kitu yoyote tutakupatia, washfa tushaffa, omba shafaa tutakupatia. Mnadhani hiyo hali mtume ataombea nani? Ataombea mke wake? Ataombea mabinti zake? anasema allahumma ummati ummati anaombea umma wake lakin ni umma ambao ulifuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na hakuasi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala mtume akona haudh sallallahu alayhi wasallam inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa abtar abtar wa waarabu walikuwa wanamtukana rasul sallallahu alayhi wasallam wanamwambia wewe ni abtar, umekatikiwa na kizazi, kwa sababu alizika watoto wake wa kiume wote wakiwa wadogo na wasichana wake walikufa wakiwa pia wadogo wadogo. Allah akamtoremshia hii aya, anamtuliza mtume wake sallallahu alayhi wasallam, anamwambia inna a'tainaka kauthar, tumekupatia hiyo kauthar ambayo ni haudh. Wa inna haudha, maulama wanasema wa inna haudha nabi, wa inna haudhahu, haudhi yake masafatuhu urefu wake ma baina Sanaa wa Busra hakadha dhukira, ni baina ya Busra ni Sham, ni ardhi iko Sham na sio Basra ambayo iko Iraq. Ma baina Busra wa Sanaa yani Yaman, hiyo masafa yote ukikunywa hautapata kiu. Ahla min alasal, ni tamu kuliko asali, ni nyeupe kuliko maziwa. Kuna watu watazuiwa na malaika hakuna kuingia. Vikombe yake ni mingi kuliko zile nujum mnaona, stars mnaona kwa bingu. Rasul akiuliza kwa nini mnawauziwia, sallallahu alaihi wasallam, sema hujui ni nini walifanya baada yako. So siku ya Kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam amepatiwa mambo hakupatiwa mitume e, wengine, na moja yao ni shafa Hizi zingine watashirikiana na mitume wengine, na bal baadhi ya waumini, kuna watu wataambiwa nenda toa familia yako kwa moto wa Jahannam lakini mitume watashirikiana, lakini ile moja ni ya mtume peke yake, ni shafaatul udhma. Pia kwa kantara, mtume ataomba Allah subhanahu wa ta'ala aruhusu watu waingie e, janna. Na hadith kantara, yani ni hadith ambayo Rasul sallallahu alaihi wasallam imepokewa na Abi Said al-Khudri radhiyallahu e, eh, an, na pia vile tumesema kwamba iman bisirat wajib, ndio imani yako ikamilike, lazima uamini na hii uh, sirat. Na nimewaeleza kwamba hii aya wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya, kwamba Allah ataweka sirat kwa moto ya jahannam juu. So watu wanapita, watu wanapita, lakini kuna tambihi. Watu wengi wameona kwa internet, watu wamechora watu wanavuka kwa sirata, wengine wakianguka moto wa jahannam. Hii ni makosa na haifai, na wahadha iddia ilmu lghaib. Hii ni, kuta, ni kutaka ku, kudai kwamba unajua ilmu lghaib. Mtu yote afai kutaja kuchora sirat ama kuchora kitu yote katika hali ya akhira, kwa sababu hujaona. So kama ufai kuchora, unafaa ueleze tu watu kwamba sirat iko, yule anataka amini, yule anataka akufuru, lakini ukumbuke hii aya قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اخوه الايمان هي صراط متوم صلى الله عليه وسلم سيفو اليسف لمدحضه المذله انتهلز سو متيو يوتي ambaye limuasi Allah kuna watu watapita kama ile kupepesa macho, kama kisa nabi sulaiman alayhi salam. Ifrit min aljin alimwambia, nitakuletea hii kiti ya yule Balqis kabla uamke ile mahali umeketi. Akasema la, hiyo ni muda mrefu. Qala rajul, watu katika ahli alilm wakamwambia, mimi nitakuletea kabla hujapepesa macho yako. Una blink, alipotu blink kiti iko hapo. Kuna mtu atavuka hivyo. Mwingine kalbarq kama umeme lightning. Mnaona vile lighting inawaka haraka inapotea, kuna mtu atavita hivyo, wa mwingine atapita kama farasul jihad. Jihad ni yule farasi anakimbia kwa kasi, yule ako na mbio sana, na mwingine yazhaf zahfa, mwingine anatembea kama anaanguka anguka, imma atapita ama ataanguka moto wa jahannam. Na pia hadith ingine katika riwaya ya Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Abi Sa'id al-Khudri anasema balaghani ana, Rasul alisema Abi Sa'id al-Khudri alimsikia Rasul akisema adaqqu min ash-sha'r vile tumesema ni nyembamba kuliko upanga ama nywele na inateleza na ni nyembamba hadithi yote maulama wengine wanasema ni pana lakini ile hadithi imekuja ni nyembamba sana. Walaisa almuhim, sio muhimu si tujue kwamba sirati ni nyembamba ama ni wide ama ni muhimu, ni wewe utende mema, utasalimika huko. Ukikimbilia taa ya Mwenyezi Mungu huku huko utakuwa na salama. Na pia awal man yujizu ala sirat, mtu wa kwanza atapita sirat atakuwa ni Rasul sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni hadithi Abi Huraira radhiyallahu an, wa yudhrabu sirat baina dhahrani, itawekwa sirat na Rasul ako mbele ya kila mtu sallallahu alayhi wasallam. Fa akunu ana wa ummati awwal man yujizaha, watu wa kwanza wataingia janna, watapita sirat ni umma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rasul ataongoza akishapita sirat, kantara Rasul sallallahu alayhi wasallam ako janna bila shaka mitume wote na rasul sallallahu alaihi pia wote wako janna so wao kwa kantwara hawana hawana kazi yoyote pale akisimama kwa mlango ya janna ataulizwa wewe ni nani aseme Muhammad atasema at malaika khazanatul janna watasema yule ambaye khazinul janna uh, watasema bika umirt niliamrishwa nikufungulie wewe wa kwanza nisifungulie mtu mwingine. Baadaye mtu wa kwanza ataingia janna baada ya mitume wote ni Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an, kisha wale asharatul mubashirina bil janna wengine, kisha masahaba, kisha wale wengine kulingamana na vile walifanya e, amal e, zao. Na tunamwomba Allah jalla jalaluhu an yaj'alana min ahli aljanna. Kisha wale watavuka sirat wengine ni fuqara almuhajirin baada ya rasul ni muhajirin wale walitoka makka wakaenda madina hikma ni nini kwa sababu waliacha mali yao yote wakaacha shughuli zao zote bali wengine waliacha kila kitu makka wakaenda madina kuanza maisha upya allah anawapatia hii fadhila na ndio maana ukitaka kuangalia fadhila ya masahaba ni hivi ukitaka kuangalia fadhila kwa makundi muhajiruna ni bora kuliko ansar lakini ukiangalia mmoja mmoja bora ya masahaba ni Abi Bakr Siddiq radhiallahu an kisha wale wengine kuna ansar na muhajirun yani wamechanganyikana lakini wakiwa kundi yani muhajirun ni bora kuliko ansar kisha wale walishuhudia badr kisha wale walishuhudia bai'atul ridwan kisha ambaye alisilimu kabla al-fath yule ambaye alisilimu kabla ya kufunguliwa Makka ni bora kuliko yule ali na ubora inakuja wapi? Ubora inakuja janna. Janna kila mtu anapatiwa daraja kulingamana na ile kitu ali maneno matendo mema alifanya. Ndio maana ukitenda mema hapa usitarajie kulipo hapa, tarajia kulipo na Allah siku ya Kiyama, na pia kuna kitu itawekwa kwa, kwa sirat, vitu mbili muhimu, al-amana warrahim, amana na kizazi. Yoyote yule alipoteza amana anaitwa khain. Mtume anasema aya za mnafiki ni tatu, moja idha tumina khan, akiaminiwa anafanya khiana, hata salimika hapo. Na mtu yoyote alikata kizazi, akamkata mama yake, ndugu yake, mjomba wake, ami zake kwa sababu aya inasomwa kila siku Ijumaa, inna Allaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba.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 Mwingine atasema tukiulizwa sisi tunaangalia tu maisha ya dunia, ile wakati nitapatiwa kazi, ile siku nitapata pesa, yani maisha tu, ile siku nitapata mtoto. ya alisema inda awal qadamin tadauha indama tadkhulu ljanna, siku ile unaingiza mguu wako janna hiyo ndio furaha, haina furaha nyingine hii dunia. Ile siku umeambiwa, watu wanaambiwa tibtum, salamun alaikum, amani kwenu, tibtum, mmekuwa wasafi, fadkhuluha khalidin, ingieni muishi huko milele. Hiyo ndiyo furaha kamili, sio hii furaha ya, ya dunia. Ama almunafiqin, wale wanafiq ambao walianza Madina na mtu anaitwa Ubay bin Salul ambao walikuwa wanamuudhi mtume sallallahu alayhi wasallam na wengine yauma yaqulu almunafiquna walmunafiqat watasema munafiqun wanaume na wanawake lilladhina amanu kwa wale wameamini undhuruna tuangalieni naktabis min nurikum kila mtu atapewa nur lakini ya mu'min itaendelea hawa wengine ya wa, wanafiki inapoa kwa giza na nuru yao yani sio nuru mzuri hata yule mu'min angalia rahma ya Allah yule mu'min wa chini yule ambaye alikuwa anafanya dhambi atapewa nuru na nuru yake ni gani mfano wake ni ukiwa kwa giza unawasha ile simu mulika mwizi unatembea polepole hiyo pole. ndio nuru atapewa so wale wanafiki wanaambia waumini tuangalieni tupate nuru yenu قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا انداني مچكو يا نور سي مليكاتا كفانيا مambo mema هي نور جزاء yake ni kufanya فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمه وظاهر وظاهره من قبل العذاب من قبله العذاب سو نافق حوانا له سيكو يا قيامه نواو وانايجيا موتوني اصلا منافق انا ادبيو كليكم كافري يله كافر مشرك Munafiki anaadhibiwa kuliko yeye, kwa sababu wako chini ya moto wa Jahannam. Innal munafiqina fi darki asfal minan nar, because alijumuisha dhambi mbili. Ya kwanza alijifanya ameamini ili kupiga Waislamu. Ya pili alikuwa anaabudu sanamu na ako kwa kufur na anajifanya yeye ni, ni mumin. Ndio maana amejumuisha adhabu eh, mbili, na daiman uliza Allah jalla jalaluhu salama omba Allah kama vile mitume watasema Allahumma sallim sallim, ya Allah tupe salama tupe salama, na wanaombea watu wake. Pia wewe omba omba janna. Kama wewe ni, ni mtu ambaye umefanya dhambi, Allah anakubali tauba. Rudi kwa Allah kabla hiyo siku ijafika. Kiyama inaanza mbali, inaanza kufufuliwa, inaanza mambo mingi. Kabla yake inaanza alama za kiyama kudhihirika, jua jua inatoka east inaenda west, kabla kiama izimami inatoka west inaenda east. Allah ataondoa mpaka kuna alama ilitokea, wanyama wanaongelesha watu. Yani kuna kisa, ni hadith, watu walishangaa, yani mnyama simba anaongea. Mtume akasema ana uminu bihadha, mimi naamini hiyo, ana wa Abu wa Umar, mimi na Abu na Umar radhiyallahu anhum.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 الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قوموا الى الصلاه يرحمكم الله Ulama d a l a